Erradiologoak kontratatzeko zailtasunak ikusita lau ospitale zentro hauek erabaki dute elkar lana bultzatzea. PIM egiturari esker medioak elkartuko dira eta medikuak ere Frédéric Martino Bayonako ospitaleko irudi en burua. Chaque machine reste sur les différents endroits, c'est-à-dire Bayonne, Saint-Palais, de Marsan, où il y a des scans, des IRM et des radios conventionnelles. Mais par contre, tout est véhiculé par, euh, par téléradiologie, c'est-à-dire en utilisant euh, euh, des connexions entre les établissements. Asteburu eta gaueko permanentziak plantan emanen dira, beraz, bilduko dira eta bi Pour les patients, déjà, c'est un d'avoir une garantie qu'il y aura toujours, quel que soit l'examen qui est fait, une interprétation faite par un médecin. Et puis, c'est fait dans la foulée. Il y a maximum un délai d'une heure entre la réalisation de l'examen et l'interprétation. Mutualizatze unen kari bestal bestalde Baidonako ospitaleko bi erraiologo berezitu mugituko dira akize eta mondo marzaneko guneetarat erraiologo gazteen kontratatzea geroz eta zailago bilakatzen ari baita Frédéric Martino. C'est compliqué hein, de recruter. Il n'y a pas tellement de personnes qui sont euh, volontaires pour aller faire de la radiologie publique dans ces établissements. C'est pas attractif. Bah, les jeunes, ils n'ont pas tellement envie euh, d'y aller et c'est compliqué. Hein. Gaur egun Frantziako ospitaleetan postuen neuneku beho geia bete gabe da